السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لوني حديث يا خمسين 53 na <clears throat> hii hadithi ndio hadithi ya mwisho kuzungumzia masaili ya al-hajj wal umra amemaliza maudhui hii kwa hii hadithi ya Asma bint Umais asema المؤلف وفقه الله تعالى عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل خرجه النسائي في حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها اسماء بنت عميس الكوى نمك وجعفر بن ابي طالب رضي الله عنه جعفر ابن عمي امتومي صلى الله عليه وسلم البكوفه كنيفيتا فمؤتة أكاوليو أنا أبو بكر الصديق نا وجعفر بيا ممزلية وتوتو وجعفر بيا ممزلية وتوتو عبد الله بن جعفر نلوكي من جينة أمباوني وكيك ثم بعد ذلك أكافا باباياو كوني فيتا بمؤتة تومي عليه الصلاة والسلام akawa kafil watoto wake kafil watoto wa ibn ammi yake akawaambia hawa ni kama watoto wangu manake alikwenda kumpa pole Asma radhiallahu anha akawa analia akamwambia خلاص لا تبكوا على أخي بعد اليوم siku ya tatu akamwambia leo ni mwisho sitakuona tena mtu akimlilia ndugu yangu tosha matanga siku tatu khalas kisha akawaita wale watoto wa Jaafar fadaa abnaahum fahalaqahum akasema wanyolewe maana wamewachwa manyele matimtimu hawachani watu wameshughulika na msiba nyele zimejaa uchafu akasema wanyolewe wanyolewe watu wameshughulika na msiba wakanyolewa ثم بعد ذلك أسماء كوانا مبيا متوم صلى الله عليه وسلم كمبا أنا وقبيا العيلة هؤلاء أنا وقبيا وفقارها وانا بابا بابا ومكوفا متوم صلى الله عليه وسلم مبيا العيلة عليهم تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ووقبيا هوا وفقارها na mimi ndo baba yao hapa duniani na akhera mimi ndo baba yao sasa tafukarika vipi hawa kisha akawaita watoto wa Jaafar Abdullah na wenzake alikuwa mkubwa ni Abdullah akamwombea Mungu akasema Allahumma khluf Jaafaran fi ahli وبارك في عبد الله بن جعفر في صفقة يمينه akasema mjalie huyo mtoto awe khalifa babaki yani afuate vitendo vya babaki vizuri na umbarikie kwenye biashara akiuza akinunua akawa tajiri mkubwa sana Abdullah bin Jaafar kwa dua ya mtume alayhi salatu wassalam thumma بعد kuolewa na Abu Bakar Abu Bakar alipokufa akaolewa na Ali bin Abi Talib to huyo mwanamke alikuwa na bahati kuolewa na masahaba wakubwa wakubwa alikuwa na bahati ya kuolewa na masahaba wakubwa wakubwa watukufu وكوانزا جعفر ثم مات معلوم فضل زاكر رضي الله عنها عنه ثم أكوليونا الصديق صديق الأمة البكوفة أبو بكر أكوليونا علي ابن أبي طالب أكمزا أم كلثوم أكمزا أم كلثوم نعم مماكي يعني مماكي يعني kwa kwa Ali alizaa huyo kwa Ummu Kulthum na wenzake ثم بعد ذلك ndio akafa radhiallahu anha wa radhaha sasa wakati ameolewa na Abu Bakar walitoka kwenda haji yeye na mumewe na alikuwa ana tumbo la mimba la Muhammad ibn Abi Bakr alikuwa na mimba kubwa lakini hakusita sita kwenda haji kwa sababu kila mmoja siku hiyo alikuwa anahamu hamu ataka kuona mtume anafanya haji vipi hawakubali masahaba wengi walikuwa wamekusanyikana kwa sababu mtume sallam alipofika miqadhi al-Hulaifa alisubiri kama siku tatu ili watu wakusanyike wakusanyike wakusanyike watu wengi sana kila mmoja akisikia mtume anaenda haji alikuwa iwaja ataka kutazama haji ya mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa vipi sasa Asma naye hakujali kwamba ana mimba kubwa wala vipi akaamua kutoka na mumewe sasa walipofika miqat tume alikaa siku tatu miqat anangojea watu kile kipindi yuko miqat mara tu akashikwa na uchungu na kuzaa akazalia pale pale miqat dhulhulayf akabidi amzae Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq لذلك علماء ومختلفيان كوس الصحابة وهو محمد جيني صحابة أما سي صحابة kwa sababu alizaliwa mwaka wa 10 mtume kwenda haji mwaka wa 10 aliporudi haji mwaka wa 11 mtume amekufa sasa baadhi maulama wa hadith wakasema Muhammad bin Abi Bakr si sahabi kwa sababu alimuona mtume akiwa ni kijidogo akinafahamu mwaka mmoja na miezi na baadhi ya ulama anasema madamu ana ru'ya ni sahabi ala kulli hal kwa sababu alizaliwa mwishoni wa mtume kwenye maisha yake na hii inaonyesha namna gani masahaba walikuwa na hamu ya talabul ilm angalia huu mama mwanamke tumbo la mimba kubwa na yuwajua huu ni mwezi wake si kwamba alikuwa hajui yuwajua kwamba saa yote mi barabarani naweza kuzaa lakini hayo yote hakujali kwa sababu ya kwenda kutafuta ilmu nataka kwenda kunukuu haji ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hataki kuja kunukuliwa na watu ataka kujionea mwenyewe radhiyallahu anha waradhaha pamoja na uzito wa mimba pamoja na uzito wa safari safari ilikuwa ni uzito bila shaka wa maadhalik akastahimili na Allah akamjalia azae kabla ya miqat kuondoka mtume sallam miqat akajifungua e, mtoto wa kiume mume wake Abu Bakr fadhakara Abu Bakr dhalika li rasulillah sallam akaenda akamwelezea mtume sallam kwamba Asma ashaza na hata tujahirimia takuwaje sasa kumiqata hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia murha muamrishe فلتغتسل او جي يعني جوشو لإحرام منك جوشو طهاره بعد ومبكى ماليزة نفاس ويبو غسل هفني غسل يتنظيف سيو غسل رفع الحدث كووغا هفا نجوشو لكجسفيشة كواجيل يإحرام سيجوشو لكواندوش حدث بسبب نفاس هاي يندوكس كيويو مرها فلتغتسل ممرشة أوجي يشل إحرام ثم لتهل كيشا إحرمية إحرمية حجياك كما كويدا وزابها بميكاتا لكن مبالي حديثي كماليزي حديثي أسيما ثم لتهل بالحج ثم لتهل بالحج في حديث ميكاتا مهالي سي مناسب as-sahih ni kumalizia hapo thumma lituhilla bil haji kisha ahirimie haji wa tasna'u ma yasna'u an-nas na afanye kama wanavyofanya watu illa annaha la tatufu bil bait hiyo ndio mwisho wa hadithi paka mwisho wewe ukisoma yote ndio utapata kuelewa fahamu vizuri muallif ameikata murha faltaghtasil muamrisha aoge ثم لتهل بالحج كيش أحرمي أنوي حج وتصنع ما يصنع الناس نافاني زي العبادة عمل زي حج زوتي كما أتوانا بفاني إلا أنها لا تطوف بالبيت طواف نكتك عمل زي حج لكن يامر وسوك فاني عمل زنجين زوتي زي حج أفاني سعي أه؟ أفاني رمي أفاني تقصير afanye dhabh hadi afanye taka kufanya isipokuwa asitufu mpaka atahiriki hakuna ruhusa kutufu akiwa hali hiyo mpaka yani atahirike akhrajahu an-nasai akhrajahu an-nasai hadithi imepokea an-nasai قوله البسمة بالبيداء ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء البيداء البيداء نموضع يعني متصل بذي الحليفة نسهم يعني إمشيكمانا ذو الحليفة إلي كوا سهم معروف kama al كما ni نجيراني ya Dhul-Hulaifa hapo ndipo في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى هذا الحديث دليل على استحباب الغسل عند الإحرام حديث ni dalili ya kuonesha yapendekezwa pindi unapotaka kuhirimia haji ama umra uoge ala kulli hal tena ikiwa mtu yuko kwenye hali yake yoyote yani ana hadath kubwa au hana hata kama una janaba hata kama una haidh una chochote wazi ni sunna uoge josho la ihram kama una janaba utaoga janaba kwanza taban kisha utaoga josho la ihram au utanuia yote mawili la mane nuia josho la ihram pamoja na janaba la haraj fi hadha ukanuia nia mbili ukaoga josho moja ma fi mane لأن كيفية واحدة تدخل ghusl al chini kwa hivyo hadithi yaonesha yapendekezwa istihbab alghusl yapendekezwa kuoga inda al kwa mwenye kuhirimia haji ama umra ni sunna aoge kwanza kabla ya kusema labbaika Allahumma hajja au labbaika Allahumma umra sunna kwanza uoge bidalil hadith huyu sahaba wa kike amejifungua na yuko kwenye nifasi sasa ikiwa yeye ambaye kwamba ana hadath kubwa na haijaondoka ameambiwa aoge kifu mwingine ambaye kwamba hana hadath kubwa la shaka mimbabi au la aoge lakini si wajib lakini si wajib ثانيا فائده pili ya hadith وفيه منao kwenye hadith anna tahara kwamba tahara laysa shartan li sihhati al-ihram at-tahara laysa shartan li sihhati al-ihram tahara si sharuti ya kusihi ihram yani kuhirimia haji na umra waweza kuhirimia katika hali yako yoyote uwe na janaba uwe una janaba una hedhi una, una nifasi katika hali yako yoyote waruhusiwa kuhirimia nia ya haji ama umra haishartizi tahara haishartizi tahara lidhalik mwenye janaba juzu la mane aweza kunuia ihram wala haraja fi dhalik kisha akipata maji akaoga si mushkila na mwenye hedhi hivyo hivyo na mwenye nifasi hivyo hivyo kwa hivyo ihram haipingwi na tahara waweza kuhirimia alafu ukajitahirisha baadaye ukipata maji hususan ikiwa hakuna maji almuhim si lazima kwa hivyo si lazima baada ya kuoga ihrama tu utawadhe si lazima ma yalzam ihram si sharti yake uwe tahara uwe na hadath usiwe na hadath uwe na hadath kubwa uwe na hadath ndogo yajuz kuhirimia nia yako ya haji ama ya umra na dalili ni hadithi huyo ana nifasi ameambiwa aoge alafu anuie haji yake kama kawaida na afanye matendo ya haji yote isipokuwa tu tawaf ndio asifanye hiyo wazi kuonesha kwamba tahara si sharti ya ihram ثالثا من فوائد هذا الحديث وفيه وفيه أن الطهارة شرط لصحة الطواف على الراجح من أقوال العلماء أن الطهارة نقوم بطهارة شرط لشرط لصحة الطواف كصح طواف طواف ياكو هيتوك باليوم فكويكونا طهارة كما هنا نحدث كوبا وكاوغي كما نحدث نوغو لازم وكتوافي ndio utufu hakuna kutufu bila tahara lazima uwe na lazima uwe na udhu au kama mtu ana hadath kubwa ndakaoge kwanza على الراجح ni masala khilafia baadhi ulama wanaona la tawaf si lazima tahara waweza kutufu hata bila udhu wa jumhur ulama والكثير من اهل العلم wanaona la tawaf ni lazima udhu ni lazima tahara tawaf ni lazima uweko tahir ala rajih na hii ndio kauli yenye nguvu zaidi liqaulihi kwa sababu mtume صلى الله عليه asema ghaira alla tatufi bilbayt wewe fanya amali za haji zote isipokuwa tawafu usifanye kwa nini aruhusiwe amali zingine zote isipokuwa tawafu ni kwa sababu ina nifasi hayuko tahir لذلك هذا القول أقرب الأقوال هي قول لقول ينقوف زيدي كوانبا ni katika shurutu tawaf at-tahara at-tahara tawaf sharti yake katika masharti lazima mtu awe tahir kama ana hadath kubwa akaoge kama ana hadath ndogo lazima atawadhe hakuna kutufu bila udhu majuz hadha na udhu kimpotea mtu ndani ya tawaf mathalan ametufu tawafu ya kwanza tawafu ya pili udhu kampotea lazima atoke aende atawadhe alafu arudi aendeleze kama ulivundika udhu umemaliza tawafu mbili ukija utaendelea ya tatu ya nne si lazima uanze mwanzo si lazima uanze mwanzo mathalan ushafanya tawafu tatu ukianza ya nne udhu umekupotea rudi katawadhe ukirudi uendelee ya nne uendelee ya tano malizie mpaka ya saba hakuna kuanza tena mwanzo hiyo ndio inavyotakikana kwenye tawafu فإذا مشوه حديثي وفيه وفيه أن الحائض والنفس لا تطوفان من يحيذين من ينفاس هروسي كتوف حتى تطهرا بقى طهرك من يحيذ من ينفاس هروسي كتوف حتى تطهرا بقى atahiriki paka atahiriki hadha shart la bud kwa hiyo mwanamke asubiri akishakupata tahara ndo arudi kama ni haji afanye tawafu lifadha lakini sa'i aweza kufanya akatazi kufanya sa'i aweza kufanya sa'i akatanguliza sa'i manake yajuz kutanguliza sa'i tawafu baadaye pia yajuz an tuqaddima at-tawaf an tuqaddima as-sa'i kisha tawaf tafanya baadaye hususan al-mufrid anayefanya nusuk ya ifrad anayefanya nusuk ifrad au au qiran yajuzu atangulize sa'i ya umra kabisa yajuzu atangulize sa'i ya umra kabisa alafu akirudi atafanya tawafu lifadha peke yake bila sa'i kwa mwanamke akiwa hali ya hedhi hapa hakatazi kufanya sa'i aweza kufanya sa'i mafi mushkila ama tawafu harusiki harusiki akiwa haidh ama akiwa nufasa العلماء تكلموا كني حال موجة في حال واحدة حال ضيقة جدا وضرورة لا بد منه قم فهم أما كوين حج يا عمره قبل كفن طواف أما شيكو نحيذ أما شيكو نحيذ ساسا هبزي كفن طواف فكا طهيريك بقينا نحج na siku zake pengine ni nyingi yeye yuwapata siku kumi na au tano wengine <clears throat> wa hakadha na akingojea siku zile atakosa msafara wake pengine tikiti zimefika visa zimefika au tikiti hairuhusu huna katika hali kama hii <clears throat> yumbar taangaliwa yaweza kupelekwa tikiti mbele angojewe itapelekwa lazima ipelekwe mbele kama iko na fursa ya kusukuma tikiti mbele lazima isukume fursa asukume tikiti mbele angoje ikiwa haiwezekani safari imejaa na booking inaweza kuwa ni mbali sana na yeye hana mapesa kukaa mpaka wakati huo na hawezi kuondoka kumwata pengine mamake pengine ni mkewe wa ghairi dhalik sasa hali kama hii ya dhiki ambayo hakuna budi hapo ndo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa baadhi ala ilm wanaona yajuzu avae kitu ashikilie ile damu alafu atufu lidharura limbabe dharura ambayo haina budi kama hii sio kufanya tasahul au kidogo watu nawaambia waweza kupeleka tikiti mbele fasi ziko hadha la yajuz huyu hana fursa hana fursa Allahumma umejaribu mbini zote za kubakia pale haiwezekani ni imma utoke umwate au mwananyote sasa hapo kuna mafsada mbili tabakia ni imma utoke na yeye aharibu haji yake ambao ameitolea pesa ametoa wakati na umri machovu thumma aiharibu mwisho waache tawafu lifadha mafsada bila shaka au wewe uende umwache peke yake pia mafsada naishi vipi kule peke yake hakuna wali ndio maana sheria ikwambia uparage kidogo moja katika ile ambayo kwamba ni hafifu kulingana na yeye nao ni hiyo hapa tutamwambia tufu na hedhi yako japokuwa ni mafsada lakini hao ni mafsada kidogo vaa kitu utufu na hedhi yako alafu uende ufuate rufqa yako kwa nini kusema hivi ulama kwa sababu alhaid tahbisu rufqa alhaid tahbisu rufqa mwenye hedhi na nifasu wa huwafunga wale msafara wake wamngojee sheria lazima mgojee kwa sababu eh, ummu habiba radiyallahu anha mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda naye haji ni mke wake radhiallahu anha kabla ya kufanya tawafu al-ifadha wamuhutoka waenda kufanya tawafu al-ifadha hadhat amepata hedhi kabisa alipomuelezea mtume sallallahu nimepata hedhi wakati huu mtume sallallahu akasema aqra halqa ahabisatuna hi ahabisatuna hi <clears throat> huu ni msemo ikitokea jambo kubwa zito la <coughs> la hasara na fil haqiqa ni apizo ni apizo maana yake ukitazama lakini madamu ni mtume sallam Allah amejalia maapizo yake ni dua kama alivyomwambia Muawiya radhiallahu anhu la ashba Allahu batnak hii si kwamba mwapiza asishibe ah yomwombea Mungu <coughs> ama alivyomwambia yatima ummu Sulaim akamwambia kaburti la kaburat sinuki Usi, usipate umri mrefu yani yomwombea umri madamu apizo alotoka kwa mtume Mtume sala amesema asema Allah hugeuza ikawa ni zakaan wa rahma ya yule mtu lo alioambiwa ile maneno sasa <clears throat> yani husafi uh, habiba taqiruna wa tahbisuna ni mwenye kutuvunja na kutufunga na safari huyo kivipi manesa hawezi kwenda tawafu al mpaka awe tahir na mtume na mke wake haezi kurudi akamwacha maka ndo akasema ahabisa tunahi ashatufunga huyu maka tuwezi tena kutoka kwa sababu safari za zamani hakuna ndege kubuki wala tikiti miruka ni mnyama pangojea kwenda zao lidhalika lao ngalikuwa ni mtu kule kule maka eh, kule kule mamlaka pengine anaishi kasim pengine anaishi hapo la tungemwambia nyinyi mna magari sasa hivi mtarudi kwenu mtamngojea huyu mpaka awe tahara atufu tawafu yake ifadha ama tawafu ya umra alafu ndo murudi naye kwa sababu muna kipando chenu hasa kwa hivyo hii hadithi ulama sema ni dalili ya kuonesha mwenye hedhi na mwenye nifas huwafunga rufqa yake yule usafiri lazima wamngojee lazima wamngojee mpaka pate tahara ndo watufu lakini tumesema kama watu wanatoka miji mbali kama huku na kwingine ambao ile hali iliyofikia hangojeleki hakuna tikiti za kubuki hakuna mahali hawezi kulipa gharama na hawezi kumwacha pale akarudi peke yake hali kama hii ndo baadhi ya ulama wetu wasema la maana avae kiziwizi alafu atufu min babi dharura si kwamba yafaa tuyafatwa kwamba ah, jaiz la min babi dharura na maalum jambo linalohalalishwa kwa dharura huwa asli yake ni haram kwa sababu ya dharura ndio likaruhusiwa hadha huwa <coughs> إذا بعض الفوائد يا هي حديث يا أسماء ثم ذكر حديث خمسين النا حديث أم عطية كني مسألة يا الجنائز شمال إذا مسألة حج سسننزا حديث ذا الجنازة نمصيبة مصائب نحديث ذاك أم ينزا يا أم عطية كوس غسل الميت عن أم عطية رضي الله عنها قالت أسمى أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن أم عطية رضي الله عنها ألكوا نموشاج ميت معروف فاندكنا ماما معروف مدينة ينالكو منامك مية كووشوكو ميت زكيك قالت أسماء توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم alikufa binti mmoja ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa binti mmoja ya mtume sallallahu alaihi wasallam faatana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mtume akatuijia sisi waoshaji yani wao waoshaji maiti mtume akawaendea faqala akawaambia kwamba yani amefiliwa na binti yake atakamuosha qala akawaambia ighsilnaha muosheni huu binti yangu bisidri wa mkonazi witran tena mwosheni majosho ya witr mwosheni majosho ya witr kisha akawatajia thalathan mara tatu kama haikutosha au khamsan ama mara tano au akthara min dhalik ama zaidi ya mara tano in raaitunna dhalik mukiona bado anahitajika kuoshwa engezeni yani mara saba mara tisa lakini umalizikie kwenye idadi ya witr kisha akamwambia waj'alna fil akhirah wekeni kwenye josho la mwisho baada mshamuosha majosho moja mbili tatu lile la tatu la mwisho pindi mnamuosha ile maji ingizeni ndani yake kafura chukueni kafuru ni aina ya tib ya mti kitamo maujud hata alan ni aina ya tib inatumika kama tib ya ule maiti na ulama wanataja fawaidi zake ni kwamba yatrud alhawam yatrud alhawam ule maiti hatoliwa kwa haraka hatoliwa kwa haraka kwa sababu ile kafur ufukuza wale hawam wale wadudu na ni harufu nzuri au shay'an min kafur au sehemu ndogo ya kafur kama hamuna kafur ya kutosha hata kidogo yani gusisheni maji kafur mumtie nayo thumma mumuoshe josho la mwisho na kafur fa idha faraghtunna mukisha kumaliza kumuosha faadhinnani nijulisheni niambieni tushamaliza طبعا wakamshughulikia wakamuosha kisha kumaliza falamma faraghna asema ummu atiya tulipomaliza kumuosha adhannahu tukamjulisha kwamba tushamaliza muosha فألقى إلينا حقوة فألقى إلينا حقوه akatuvulia kikoi chake alikuwa na kikoi mtume sallallahu amekivaa akaingia ndani akavua kile alichokivaa akavaa chengine kisha akakikunja kile alichokivaa akawapelekea akamwambia hapa hakutaja lafdhi lakini alimwambia ash'irna haiya yani ijalieni hichi kikoi changu nilichokivaa iwe ni shiar yake shiar ni nguo ambayo kwamba talil jasad ile nguo inagusa mwili itwa shiar yani nguo ya ndani nguo ya ndani akamvulia kikoi chake kwa sababu kumegusa mwili wake akamwambia ile sanda yake kabla kumtatia na sanda kwanza mtatieni na hiki kikoi changu kisha mfinikeni sanda zingine ili apate kugusa mwili wake ule maiti ambaye ni binti yake tabarrukan bihi kwa ajili ya kutafuta baraka ya mwili wa mtume alayhi salat wasalam hiyo ndio hikma ya kumpa kile kikoi na akamwambia kikoi ndio kijalie iwe ni nguo ya kugusa mwili wake kwa hivyo zile sanda zingine ziwe juu chini ile nguo inamgusa mwili iwe ni kikoi changu nilichokivaa ili ipate kugusana mwili wa ule binti yake na athari ya mwili yake mtume sallallahu alayhi iliyoko kwenye kikoi ثم قال سما أم عطية fadhafarna sha'raha tukamsuka tukamsuka nyele zake thalathan mikili mitatu thalatha qurun mikili mitatu ama kuruni tatu wa alqainaha khalfa alafu tukaileka nyuma yake kishogo ha, ile mikili mitatu suka alafu ikapelekwa nyuma ya kishogo hivyo ndivyo alivyomshughulikia huyo maiti mwenzao akhrajahu al-bukhari wa muslim hadithi amepokea imam bukhari na muslim kwa hii hadithi yaonesha namna ya kuosha maiti namna ya kuosha maiti قوله aliposema ihda banati nabii sallallahu alaihi wasallam mmoja katika binti zake hakutajwa hapa lakini kwenye riwaya nyingine ya Muslim ametajwa nani Zainab alikuwa ni Zainab bintu Rasulillah alikuwa ni Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa amekufa قوله aliposema hiqwahu hiqu yani izar alhiqu alizar ni mahali pa kufunga izar au huitwa kikoi chenyewe pia hiqu alasl hiqu ni humfupa chini ya kiuno ambao kwamba kikoi kinakaa hapo humfupa juu ya makalio huitwa hiqu pembe ya kiuno Waswahili usema pembe ya kiuno huitwa hiqu lakini hapa imemaanishwa ni kikoi chenyewe kwa sababu kikoi chakaa hapo kikoi kivaa utakifunga hapo ndio maana pia kikoi chaitwa hiqu lakini al-asl hiqu ni huu mfupa ulioko juu ya makalio na chini ya kiuno eh, yani waarabu wanaita al-hiqu wanasema nini marbatul izar mahali pa kufungwa kikoi marbat al-izar ndio hiqu في هذا الحديث فوائد في حديث مبيبة فوائد منها أولا الحديث دليل على أن المرأة إذا توفيت حديثه ندليل كونش منمك كيفا تغسلها النساء للرجال تغسلها النساء للرجال حديث دليل كونش منمك كيفا أن المرأة إذا توفيت منمك كيفا tughasilha an-nisa huoshwa na wanawake wenzake la rijal wala haoshwi na wanaume na angalikuwa yafaa kuoshwa na wanaume basi au la mtume angemosha mwenyewe binti yake angemtafuta mwanamume mwingine angemosha mwenyewe lakini alipokufa binti yake alitefuta waoshaji wa kike akamwambia ummu atiya na wenzake mosheni igsilna mosheni binti yangu hii ni dalili ya kuonesha harusiki mwanamume كموش نها مسألة شازن قمزة كوي الدروس المهمة ثانيا كتك فوائز حديث وفيه استحباب وفيه استحباب غسل الميت بالسدر نسنة نمستحب كموش ميت كتميم كنازي ويتران تنا إدادية ويتر تاتو au mara tano au mara saba au gairi dhali kwa hivyo hii ni sunna na mpaka leo haijaondoka mawjud maana mikunazi iko haijaenda mbali fasunna napendekezwa zaidi ni kutumia mkunazi lakini ulama wakatoa fatwa kwamba la basa hapana ubaya pia kutumia baadhi za hizi swabunati za kileo baadhi ya hizi swabunati za kileo la haraja vile vile kutumia hususan kwenye sehemu ile mkunazi labda uko tabu kupatikana au hakuna au saa nyingine uko mbali ni mashaka kuupata fala maana ya kutumia swabunat lakini as-sunna al-afdal yatumia mkunazi ثالثا وفيه جواز الزيادة على الثلاث إذا احتيج ذلك يجوز kumuosha zaidi ya mara tatu ikihitajika lakin yanqati'u ala witr lakini vizuri ni akomee kwenye idadi ya witr kwa mfano amemoosha mara tatu ameona bado maiti haitisha kuoshwa hajamalizika kusafishika akaongeza josho la nne baada ya kumosha mara ya nne ameona tayari haitaji tena asikomee hiyo aongeze na ya tano alafu ndo mkafini ili akomee kwenye witr ili akomee kwenye idadi يوتر هذه هي السنة رابعا كتك فائد الحديث وفيه استحباب استعمال الكافور في آخر الغسل يوشو لمويشو نسنة كتمية كافور وفيه استحباب استعمال الكافور نسنة كتمية كافور في آخر غسل كتك جوشو لمويشو لكم موشا يولميتي khamisan faida ya tano wafihi jawazu tabarruki wafihi jawazu tabarruki bima talabbasa bijasadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yajuzu mtu kutabarrak na kitu kilichogusa mwili wa mtume alayhi salatu chochote kitakachogusana au kikagusa mwili wa mtume katika athari yake ni jaiz kutabarakna wala mane wala haraja fi hadha kama alivyokuja masahaba alikuwa akipigania mate yake akitupa makohozi akiyapigania akiyaokota wakijipangusa nayo wa ghairi dhalik jasho jasho kama ilivyokuja kwenye hadithi ya ummu hani au ummu malhan alipokwenda kulala kwake kaiwa mkinga lile jasho mtoa kitia kwenye chupa wa hakadha na mtume hakuwapinga na hii yajulu ala anna atabaruku bihi hayyan jaiz wala haraja fi hadha akitawadha masahaba anakimbilia ile maji hakuna maji inaanguka chini yuwatawadha na ardhi watupo haigegusi maji maana maji yanguka kwenye mikono ya masahaba yote kila mmoja anayakinga hadha jaiz wazi lakini sasa mtu ameshakufa iko wapi athari ibakia hakuna kitu kwa hiyo hii masala iishie hapa ama watu wajiweke wao kama cheo cha mtume wajifanye wao wamekuwa kama mtume wamejikisia na mtume mpaka leo huambia watu watabaruku na mate yao watabaruku na majasho yao watabaruku na mikojo yao hao watu juhal hao gulatu sufia موجود hata leo mtu atatukua mswaki utie makohozi au fute fute uchafu wote kisha mpe mtu hizo billah alafu tuko ule mswaki au hifadhi kwa sababu shekhe ameutafuna ameupigia mautia mate sallallahu alaihi wasallam kimuuliza akwambia atabarak atabaruku na ule shekhe hadha shirk billah hadha shirk بالله سبحانه وتعالى أته متن مبارك ويهطوا بركة والعياذ بالله وهذا نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى ولا hakuna tabaruku hii kwa sababu yule si mtume mtume twajua Allah ameingiza baraka kwenye mwili wake ha huu shekhe wako Allah nani ameingiza baraka kwenye mwili wake twajua tushaambiwa haya huyu shekhe wako tumeambiwa na nani ameingizwa baraka ndani au yeye hutoa baraka kwani yeye ni Mungu aliyadha billah anayetoa baraka na Allah subhanahu wa ta'ala idhalika kwenye safari masahaba walipokosa maji hadithi ile Anas asema Anas tukaleta chombo mtume akaeka akatiliwa maji kidogo kwenye ile chombo akaingiza mkono mpaka Anas asema faja'ala almaa yambu'u min asabi'ihi maji yakawa kwenye vidole kama mfereji yakatoka watu wakakinga wakakinga wakanwa wakaoga mwenye janaba akaoga mwenye kutukua akiba bado mkono watoa maji mpaka masahaba kama ya ya rasulullah ya albaraka <clears throat> amwambia ah, baraka gani hii tulionayo kutoka kwako kakasirika farakiba alminbar akapanda akawaita kweli watu akawahutubia akama la kuamu yakuluna kana kwa nini mnasema baraka <coughs> natoa baraka mimi qala innamal barakatu min Allah pale pale akawarakibisha na maana mtume ni mubarak na lao wangesema wangesema kwamba mtume sallallahu ni mubarak wawe lakini kwa nini kwa sababu kuna watu watakuja kufahamu makosa wanaitakidi kwamba yeye ndo anatoa baraka ndo mtume akawarakibisha akawaambia la innamal barakatu minallah si mimi baraka mimi sitoi anayetoa baraka na Allah Allah subhanahu wa ta'ala ndo ameingiza baraka kwangu hivi ndivyo anavyosema mtume alayhi salatu ama kuitakidi kwamba kiumbe hutoa baraka hadha shirki wa kufrun billah subhanahu wa ta'ala la shakka hadhi shirkun billah البركة من الله ما هو من الشخص mimi nikae niseme hili jiwe hili hili linatoa baraka ukienda pale utaokota au hunu ukuta huu una baraka huu atoa baraka huu ni mushrik mushrikun billah subhana kwa sababu albaraka min Allah la min alhajar wala min alrajul min Allah subhanahu wa ta'ala ya mwisho min alfawaid وفيه حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته على بناته خلق يمتو من زور القناة أكاين ذاك طوى أنقوياك كيكوياك كم تولي بنتياك يكفينينا وهذا من التواضع وحسن الخلق القناة يمتو من صلى الله عليه وسلم كواتوتواك نهين من المعاملة الطيبة ومن الرحمة أجواني كمبهين قو لعل الله يخفف عنها شيئا من العذاب أو شيئا من المشقة كل كبرين نانو معانا متوم صلى الله عليه وسلم كمتوليا امتوليا نغوياك اكمبتيا بنتياك اكفنيه هذا من التواضع وحسن خلقه نكونيشة بيانجيما لكوانازو تميميت عليه الصلاة والسلام تماليذنا اي حديث موجة لبكية مباو نفوبي ان شاء الله تعالى حديث خمسين نتانو حديث ya نتانو ni kuzungumzia مسألة يا إيدا معتد كوس عدة na muda عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمبوكيوا أم عطية رضي الله عنها أسيما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمن ينبي ميمي تومي محمد صلى الله عليه وسلم akamwambia muatia nini la yahillu limra'atin si halali kwa mwanamke yoyote tu'minu billahi wal yawmil akhir anayemwamini Allah na siku ya kiyama si halali kwa mwanamke kama huyo antuhidda kukaeda fauqa thalath zaidi ya siku tatu ataka kukaeda yani matanga ataka kukaa matanga au eda akae siku tatu tu zaidi ya siku tatu si halali kufanya hivyo isipokuwa mtu mmoja ndo ameruhusiwa kukaa zaidi ya siku tatu naye nani illa ala zawj isipokuwa kwa mke ala zawj isipokuwa kwa mume yani yani alaka ya ule maiti na yeye ni mume na mke yani amefiliwa na mume ikiwa maiti ni zawji ikiwa maiti ni zauji ni mume wa mtu basi yule mwanamke ambaye kwamba huu maiti mumewe ndio ameruhusiwa kukaa zaidi ya siku tatu na siku ngapi 4 ashhur wa 10 الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كما هو القرآن ما دام يني ndio alokufa huyo mwanamke peke yake ndo ameruhusiwa kukaa idda kukaa idda siku ngapi arba'ata ashhur wa ashra ama wale wanawake wengine ukhti yake maiti mamake maiti shangazi yake maiti khalati yake maiti watoto wake wajukuu wake hawa wote wanakaa siku tatu fakat wamepewa ruhusa siku tatu wakitaka si lazima lakini kama wenyewe wanataka basi ruhusa ni siku tatu kukaa eda baada ya siku tatu khalas kila mmoja ashikendia ende na shughuli zake kisha akataja mambo ambayo kwamba mwenye idda mwanamke akiwa na idda hafai kufanya alofiliwa na mumewe yani hafai kufanya nini fa innaha la taktahil hafai kutia wanja hafai kutia wanja lianna zina ina zina ni urembo na haitakani siku za idda wala talbasu thawban masbughan asivae nguo yenye rangi rangi za kuvutia masbugha yani mulawwan iliyopakwa marangi ya kuvutia asivae nguo kama hiyo nguo nzuri rembo isipokuwa nguo moja illa thauba asbin isipokuwa nguo yenye asb yani asb ni rangi ya bayadh na sawad kuna nguo zingine ziko maarufu min al-Yaman zamani zikiitwa asb hizo zina rangi mbili tu nyeusi na nyeupe na zote ukiangalia si rangi za kuvutia si rangi za kushika macho kuvutia nguo kama hiyo la maana kuvaa mwenye idda aliyefiliwa na mumewe ama kuvaa nguo zenye marangi ya kuvutia ya urembo kama sufra ama humra na mengineo tashaka hadha la yajuz kwa mwenye idda mpaka malize idda yake kwa hiyo ndio hadithi ya ummu atiya qawluhu aliposema antuhidda ni nini maana ihdad ihdad nini al-ihdadu imtina'ul mar'ati al-mutawaffa ni kujinyima mwanamke aliyofiliwa akajinyima minazina kujipamba mwanamke aliyefiliwa na mumewe ajikataze kujipamba hiyo ndio inaitwa idda ihdad maana ihdad ni hiyo sasa ujikataze ujinyime minazina kulliha urembo aina yote usitumie min libasin ikiwa ni nguo za urembo asivae wa tibin asipake manuketo yale ya kujirembesha asipake tib min zina asitumie lakini lau atapaka tib min bab at-tanadhuf hii jaiz kwa mfano mtume sallallahu alimruhusu ule mu'tadda an yamassa min almisk min qusti adfar kadri ya kucha apake miski kidogo kadri ya ukucha achote kwa ukucha kidogo kwa sababu mu'tadda atakuwa na haidhi akimaliza haidhi asikae na harufu mbaya aweza kutumia qustu adfar aina ya miski fulani kidogo apake mafi mushkila kwa sababu hapa yuwapaka kutoa harufu mbaya si kujirembesha inayotakikana ni ah, inayokatazwa ni kujipaka mimbabu ya kujirembesha kwamba pitaa yamsikie kwamba huyu nuki manuketo yale makali ya urembo lakini kama ile manuketo machache kama miski kidogo mimbab e, eh, alhaidh la mane kama alivyoruhusu mtume yule mwanamke afanye hivyo hiyo hiyo ndo maana nini ihdad imtina'u almar'a almutawaffa anha min azinati kulliha aepuke urembo wote wa kimavazi au kimafuta وكل ما كان من دواعي الجماع وكل ما كان وكل ما كان من دواعي الجماع na epuke kila jambo ambalo lavutia jimaa kwa mwanamume akiwa na ida epuke kwa sababu akifanya vile huenda mwanamume akaona washamaliza eda na kumbe bado na zile dawai jimaa yale mambo ambayo kwamba ni utangulizi wa jimaa mwanamke huyafanya wao wenyewe wanawake wanayazoea wayajua nini sina haja ya kuyataja kwa sababu kina mama wenyewe wanajua kwa hivyo akiwa na idda asifanye asifanye matayarisho ya jimaa mpaka idda kwa sababu akifanya hivyo mwanamume akamuona au akasikia ataonekana kwamba huyu amemaliza eda ataanza kuja kuulizia na kumbe bado famaya mbaghi ajistiri na ajiziwie mpaka amalize ihdad yake miezi minne na siku 10 hiyo ndio maana ihdad ni kukaa eda na kuepuka urembo qawluhu masbughan yani mulawwanan asbab yani alwan thawbu asbin thiyab min al-yaman fiha bayadh wa sawad ni mavazi fulani yalitoka Yaman zamani iko na bayadh na sawad na rangi mbili nyeupe na nyeusi na zote hazivutii zote si rangi za kushika macho في هذا الحديث فوائد وهركة هركة تتاجي فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث حديث يونيشا وحرام يكوكا إيدا كوان باي سمكي زيد يسكتك أم باي ولميت سمكي كتكوانواك حروسيوي كوكا زيد يسكتك isipokuwa yule ambaye kwamba ameolewa na ule maiti huyo ndio ataruhusiwa wale wengine ni haramu kukaa matanga siku ya nne siku ya tano siku ya sita haram majus hawana budi watakukaa eda au matanga yao wakae siku tatu fakat zaidi ya siku tatu hadha haramun la yajuz ameruhusiwa ni mwanamke wa ule maiti mkewe naye ni 4 ashhurin wa 10 pili وفيه وجوب الإحداد حديث يونيشا واجب وكوكا إيدا أربعة أشهر وعشرة مزمنة غسكوكومي للزوجة فقط وأولي مكي بكيك mkewe maiti basi huyo ndo amelazimishwa yajib wujuban shar'iyyan akae eda arba'ata ashhur wa 10 illa alhamil isipokuwa akiwa yule mwanamke ana mimba mume akifa yeye ana mimba basi eda yake itakuwa ngapi biwadhi alhaml akizaa akisha kuzaa tu hata kama baada ya wiki moja huyo ashamaliza eda kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema nini wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun na wenye mimba eda yao ni kuzaa kisha kuzaa خلاص eda yake imekwisha kwa hivyo mume alipokufa yeye alikuwa na tumbo la mimba atakapokuzaa ile mimba ndio ida yake imekwisha hata kama miezi minne bado na siku kumi ama wale ambao hawana mimba lazima wakamilishe miezi minne na siku kumi na hii ni wajibu lana haqu zawj almutawaffa yule alokufa ni haki yake amkalie ida arba'ata ashhurin wa 10 وفيه كتك فوائد hadith annahu la ihdada ala la ihdada ala almar'a anil mafqud hakuna eda kwa mwanamke kwa mume aliyokosekana aliyotoweka hana eda eda ni hasa kwa maiti eda ni hasa kwa nani kwa maiti kwa hivyo hatuwezi kumwambia mwanamke akae eda kwa mwanamume aliyotoweka ambaye kwamba hajulikani hatuna yakini ya kifo chake kwa hivyo al-idda khasa lilmayit eda huketi mwanamke akiwa na yakini ya kifo cha mume bas lakini mume alikuwa mafkuda ametoweka hatujui hatima yake atasubiri mpaka ajue hatima yake hatuwezi kumfunga na eda kwa sababu mtu aliyotoweka atarudi lipi الله أعلم لذلك العدة خاصة كمنامك له في ليوا ويقين ممواك مكوف أما الزوج المفقود منامومة لتويك فلا عدة لها حكونا عدة كمنامك لكفونغ أو ككتيوا رابعا فتك فوائز حديث وفيه في لفيلة لا إحداد على المطلقة الرجعية بالإجماع mwanamke <clears throat> alotalikiwa talaka ya raj'i ya kwanza na ya pili huyu hana eda akaeda yani atatoka atarudi atakwenda sokoni naye amewapa kwa sababu talaka ya kwanza na ya pili rajia mwanamke akiwata talaka rajia huwa bado ni zauja mpaka eda liishe kwa hivyo aliyewachwa talaka ya kwanza kabla ya kurudiwa na mumewe kile kipindi hana eda tuweze kumwambia atijifunge nyumbani mpaka tujue mume wako atakurudia hawa kurudia la shughuli zake kama kawaida atatoka atakwenda kusoma atakwenda kusomesha kama kusomesha atakwenda sokoni na haja zake tanini mafi mushkili maana talaq raj'i ni zauja talaq raj'i bado ni zauja mpaka idda iishe kwa hivyo mutallaqa talaqa raj'iyya hana idda bil ijma' kwa ijma' yao hakuna lo khalifu kwa hivyo talaka ya kwanza na ya pili haimfungi mwanamke ndani haimfungi na shughuli zake haimfungi lidhalika utaambia mwanamke ambaye ajipambe mwenye haja ajipamba mwenye haja ajipambe lakini kwa nini uambe wewe ajipambe huenda mume akamrudia kwa sababu bado ni zauja na hana idda <coughs> vile vile katika fawaidi ya, ya tano vile vile ala sahih khilaf المطلقة البائنة جي أنا عدة أما هنا خلاف بين أهل العلم جمهور العلماء ونون المطلق البائن هنعد الوطى طلاق بائن الوطى طلاق بائن منان نيالو كمليش طلاق يكي أتاتو ويني بائن أو أموطى طلاق يكوانزا هكرو ديوا مبقي كيشا ويني بائن أو هيتو بائن هيني بينونا كبرى نهيني بينونا صغرى aliwapa talaka raji mpaka idda ikaisha huitwa bainuna sughra na alokamilisha talaka ya tatu kaimaliza huitwa bainuna kubra lakini wote ni baina hao hawa hawana idda huyu wa kwanza maarufu talaka raji hana idda ama hii ya pili alomaliza talaka yake ya tatu kabisa bana bainuna kubra khilaf baina ulama je anayo idda au hana jumhur ulama sema la hadad hana idda jumhur ulama anasema pia yeye hana idda kwa sababu baina hata yankiha zawjan ghaira labda ndo aweza kurudi huyo خلاص واضح لذلك ulama hawaoni haja ya kumfunga tena ajipambe pambe ajiandae kwa bwana kusa yote kuja kumtaka lena banat wa baadhi ulama sema la angojee kwanza amalize thalatha quru ile idda alafu ndo aposo خلاف بين العلماء لكن الأمر فيه سعى لا, لا, لا حرج في ذلك إن شاء الله المسألة سهلة لأنها بانت اللهم إلا أكتوكنا نايم موشي ميمبا كما موشي ميمبا بس لا يجوز مبكى أي زاي دعا بوسطينا نموما منه لكن مدام وشكوا بائنا لا مانع ونموما kumuulizi ya ulizia. Na la mana ye kujipamba pamba. Sema, ah, mimi naida la huwe, yajuzu kujipamba pamba ndio haolewi mpaka katika katika njia ya kuolewa yani tahurat min dhalik akishakama na akipata hedhi akishakutahirika baada ya kuwata au kama mujarrad baada ya kuwata idha ile ya tatu talaka ya tatu shamaliza mujarrad tu kuwata hana idda siku ya pili siku ya tatu aweza kwenda mwanamume mwingine kumtaka na banat banat lidhalika hata mwanamke ukimwacha talaka ya kwanza mpaka idda kaisha hukumrudia akimaliza tu leo kesho mwingine anaweza kwenda kumposa au wewe mwenyewe tena unaweza kwenda kumposa tena raj'i wa hakadha kwa hivyo jumhur wanasema mutallaqa baina bainuna kubra alomaliza talaka tatu ya tatu akamaliza kwa mume huyu hana eda eda nini ni mubashara siku nyingine ya pili ya tatu aweza kwenda mwingine kumuuliza na kutaka kumuoa na yeye pia kujipamba kwa ajili ya kusubiri mume la mane la mane kuchukua zina kwa ajili ya kusubiri mume la haraja fi hadha ya mwisho katika faida ya hadith wa fihi jawazu ijtima'i nisa'i 'inda almaut almutawaffa al yajuzu wanawake kukusanyika kwa yule aliyefiliwa limuwasatiha kwa ajili ya kumliwaza thalathata ayyam siku tatu wameruhusiwa wanawake kuliwazana kwenda kwa yule aliyefiliwa mwenzao kwa muda wa siku tatu kumliwaza na kumpa nguvu na kumsubirisha Allah subhanahu wa ta'ala amewaruhusu wanawake maana ni ziumbe dhaifu si kama wanaume yajuzu wao kuliwazana na kusubirishana kwa muda wa siku tatu baada ya siku ya tatu kila mmoja aende zake na kule kwenda watakwenda vipi qala ibn mas'ud sikiliza abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu anasema nini aliposhtakiwa kwamba kuna mwanamke amefiliwa na mumewe asema yuhisi upweke ana wahsha ahisi upweke hakuna mtu anayemwendea قال عبد الله بن مسعود الفوليز ويسؤال كسيما رضي الله عنه يجتمعنا بالنهار wenzake wanawake wamuendee mchana mchana wamuendee wakaina yeye ثم tarji'u كل imra'atin منهن ila بيتها بالليل kisha kila mwanamke aliyemwendea yule waliofiliwa kila mwanamke usiku ashike ndende kwake jua tu ikizama tu kila mmoja ashike arudi kwake wasilalie kule kule yani tena tadhiki kwa nyumba ya maiti Allahumma illa wale wenyeji wenyewe basi mushkila wao kwa wao lakini watu wanawake wengine majirani na manani na masahi inavyotakana ni kwenda kukaa naye jisaji moja nusu saa shike ndiende zako kesho uje tena jisaji moja nusu saa au dakika zitakazokupata alafu shike ndio zako usiweke zahma kule kwenye nyumba ya waliofiria ukawatia dhiki zaidi kwa hivyo la maana wanawake kupumbazana na kuliwazana kwa msiba kwa muda wa siku tatu bisharti wasilale kule kule bisharti wasiende kulala kule kule waende kwa mliwazi wempe nguvu alafu usiku warudi kwao kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda na ikihitajika dharura ya kutoka kwa mwenye eda aliyefiliwa basi atatoka al-asl ni akae nyumbani al-asl ni akae nyumbani lakini ni mgonjwa ataka hospitali au amekwenda kufanya picha fulani au kufanya matibabu fulani ya kupima vipimo fulani au ni mwanamke hana wali hana kumpakula lazima shughuliki akatoka kaenda kazini akaenda shughuli mimi baba hakuna mwenye kumkafi vingine ni hivyo tupo pale sasa akae ndani tu asile atoke kama na biashara yake ashughulike lakini bishart usiku lazima mwenye idda rudi nyumbani kama ametoka kwa dharura usiku ni lazima arudi nyumbani bidalil hadithi Jabir عند ابن ماجه والنسائي asema Jabir radhiallahu anhu khalati yake alipofuliwa na mumewe khalati yake alipofuliwa na mumewe ya wao walimkataza asitoke walimkataza asitoke na hana mtu mwenye kumwangalia pato lake biashara yake akaenda akamwambia mtume sallallahu mimi nina mitenda yangu alihuvuna nikaenda nikachuna nikauza nikapata chochote sasa mmeambiwa na idan sitoke itakuwaaje Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ukhruji ukhruji toka fajuddi nakhlaqi nenda kachune mitende yako nenda kalime kaiparilie kainyoshe nenda kaishughulikie la'allaki intasaddaqti la'allaki intasaddaqi tasaddaqi minhu huenda mitende ikazaa ukatoa sadaqa au tafali khaira au kafanya khair nyingine yote ukauza ukapata pesa wa kwa hivyo hakukataza mwanamke kushughulika na shughuli yake ikihitajika kwa dharura lakini kama anaye mtu wa kumkafiri wewe kaa nyumbani mimi nitakuletea chakula hapo lazima akae lazima akae asitoke lakini ikiwa mwenyewe ana kazi ya kibiashara chake au ni mwalimu usomesha na hana mbinu nyingine yote kupata chakula mpaka aende dawamu na kule kazini pengine ameambiwa usipokuja sisi tutakata na hana mtu mwingine kumpa e, kafala basi hapa jaiza atoke aende dawamu yake lakini bishart usiku lazima muingilie nyumbani ile nyumba ya mumewe lazima usiku muingilie pale asifai kutoka paka usiku idhalika mu'tadd hafanyi kazi za usiku la juz ni mchana tu kiasi kutafuta riziki ikiwa hana mwenye kumwangalia fa fi hadha la mani wala haraj kama mtume alivyoruhusu khalati yake Jabir aende kwenye shamba yake na auze tenda zake kama kawaida ikiwa hali yake ni hiyo kwa hivyo haya ndo baadhi ya ambatana مسألة كما هاي بقي أحاديث زنجين يقوص المصائب إن شاء الله تعالى تندليا ترسل نكتفي بهذا القدر قل لي واتقوا مها بشأن